Agnes Zimmermann estis germana concert pianisto cae componistino quiu ec de infanagi logis en Anglio. Iesiai nau iaroi Agnes estis acceptita ce la Regia Academio de Musico quie baldau si ricevis la Regian stipendion. Antau olfini siain studoin Agnes Zimmerman debutis el pianisto. Je sia y jaraĝo si sukcese presentis en la Cristal Palazzo, la piano concerton en mi bemola Maggioro, la imperiestro de Beethoven. Tiel la juna pianisto povis rapide privastigi si encarieron en Londono que si estis considerata promes plena talento. Ec siei proprai componajoi formis integran parton de la concert programoi, cae ancau ricevis critican laudon. Daily News recensas. Fraulino Agnes Zimmermann, quiu nun apenau povas esti considerata lernanto, char si concertis en plurai concerto concertoi, distinguigis cae pro sia pian presento cae pro siai componajoi. La epoco scribis pri si. Neniu quiu observes la progresson de la iuna virino povas dubi che pli grandai triunfoi ancora o attenda sin cae che si antauenigos la dignon de la angla scolo. Siai turneoi en Britio estis tre popularae, cae si baldau voyagis externanden, cie si farigis fam conata, ciel uno la plei grandai pianistoi de Europo. Sia nomo estis indicanta puretzon de interpretado cae bonegan musican maestretzon. Iam, en siai degnau iaragio, aperis presitai sia iunuae vercoi, en Londono tu cantoi, cae en Leipzig tri vercoi. Sed, sia reputatio estis ne nur por esti concert pianisto cae componistino. Gi amplexis ancau por esti instruisto, transcribisto cae musiceldonisto. Baldau la gazetoi aperigis ancau la unuain transcriboin de bercoi de malnovai maestrui faritai de Agnes Zimmermann men. Daily News publicigis sian transcribon el unu er la violon sonatoi de Bach cae la sequen jaron suit por violoncello ancau de Bach. Crome, Kiel muzik akademiulu, xi publikigis sien proprain eldonoin de la sonatoi de Mozart ka e B. la kompletain pian verkoin de Schumann. Esti xi, kiu presentis multain el la verkoi de B. por la unua foio en Anglio. Xi unua foie interpretis en Anglio ce la Cristal Palazzo la transcribon por piano de la Bedovena Concerto por violono. Laulonge de sia carriero Musicon, ludis de plura akompanita de el y el El Clara Schumann, Joseph Joachim, Alfredo Piatti, Vilma Neruda kaj Lady kiel componistino Agnes Zimmermann produktis serion de bone construitai componajoi. Santempe dramai cae liricai, cae ciam bele elaboritai, siei vercoi estas cefle classicai lauformo cae stilo. Si componis por chambra orchestro, cae en la centro de sia productado, estas tri gravai violonsonatoi. Crome, sia verco includas piano sonatoin, sonatoin por piano cae violono, sonato por violono cae violoncello, cae plurain in cantoin, duetoin, cae cantoin por quar vocioi. La propria vercoi cae arangioi de Agnes Zimmermann montras sian intensan studon cae claran intereson pri la barocae formoi cae la classicae maestroi cioi aperis plur foie in siei concert programoi tra la iaroi. La recensistoi situigas la musicon de Agnes Zimmermann, ie inter Mendelssohn cae Brahms, sed montrante imponant personam musicam vocem